і спокійно заходилися розводити примуси. Жак Антуан із туром легко відбулись, дарма що француз був геть заюшений і теж кульгав на одну ногу, як професор і тур. Тепер усе життя пишатимуся, сказав Жак Антуан. Ми з мосьє доктором обидва кульгаємо на ліву ногу. Що не кажіть, а це поріднює. До чого, власне, вартує той норвежець тур? Він падав першим. У нього були всі можливості обрати собі найзручніше місце в рівчаку, та йому не вистачило кибети. Першою на нього впала мадам, а тоді масьє начальник. Ну, а мені бідолашному довелося стрибати вже на них. Я ж був крайнім і не мав жодного вибору, як отой родобородий тур. А ще мені заважали й лижі, тому я трохи схибив. А то був би потяг і цього африканського смаглявчика. Клуб тридцятирічних ішов за ним. Але Пітерові Макміллану пощастило втриматись, і Жак Амплан повис на шнурі. Рівчак виявився не дуже глибоким, його влітку промила тала вода. Незважаючи на просторікування, француз таки добре забився. і коли в наметі стало тепліше, у нього піднявся жар. Від нервового струсу заспокоїв себе Булат. А що ми робитимемо вранці, коли доведеться йти на пошуки корабля? Крізь лопітливий брезент знову долинала сирена. Гудки були тривожні часті, наче бог ескімосів, злий дух Торнарсук намагався спинити своїх псів і розпачливо їх заспокоював. Ах, ах! бо антарктичних бур навіть злі духи боялися. Вітер то трохи втихав, то знову починав шарпати. Намет підпарився і промерз, але зі сходу його прикидало добрим шаром снігу, тож небезпеки опинитись віч навіч із бурею не було. Ви просто геній, сказав надвечір лорд. Улазячи до мішка маарійця Джона Сміта. У клубі лишилося два мішки на трьох, а черга спати самому надійшла шотландцеві, який уже давно спав. Лорд звертався до Булата, його підтримав Жак Антуан. Я тепер страшенно шкодую, що стояв учора збоку і тільки реготав, хто з вас візьме гору. Нам жодна буря не страшна. Вони говорили про викопи для наметів, і матрос нетерпляче відмахнувся від них. А то ще яка буря. Вітер саме вщух, і в незвичній тиші стало чути, як брус із патом перемовляється в своєму мішку. Коли почну дуже хропіти, бийте мене ліктем під ребро. У мене хвора печінка, сказав пат. Інакше не збудете мене ні за що в світі. Це вже перевірено, Брус. Дружина мене завжди так будить. І хлопці на Криголамі теж, коли треба заступати на вахту. Який же з вас моряк? Ви сухопутний кабанюра, а не моряк. Ви так само вперше бачите Криголам, як і я. Краще не випендрюйтесь. Воно так. Я дійсно все життя працюю на тракторах та бульдозерах не заперечував пат. Вас іншим разом я назвав би сухою таранею, яку ніхто у рот не бере, бо геть струхлявіла. Та ви в моєму мішку їсть, а з гостями треба поводитися чемно. Чому це він раптом ваш? Англієць від обурення засувався. Бо мій? Згадайте на ту бурю брус. Ви були вчепилися в кілочок обома руками, а ваш мішок віднесло бовна куди. Ваш так само. Але після бурі я його розшукав. То був інший. На спальних мішках не позначено де чий. На них тільки тавро криголама, а криголам чий. Не англійський? Пат відпарирував королеву Елізабет. А королева чия?